Svjedočim da nema drugog Bog osim Allaha jedino, koji nema sudruga i da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam njegov rob i poslanik. Kaže stvoritelj svjetova u prevodu značenja ajeta Ovi koji vjerujete Bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i umirite samo kao muslimani. Poštovana braćo, danas je prvi Zulhidže, jer je sinoć ustanovljeno viđenje mjeseca mlađaka i ulazimo u onaj finalni dio kada slijede ako Bog da inša Allah eh, obaveze naših hađija koji su na najčišćim, najsvetijim, najvrednijim mjestima da u ovom sada mjesecu obave propise hađa i koliko su to vrijedni dani uzvišeni Allah u plemenitoj knjizi se kune sa njima. A sve sa čime se Allah kune ukazuje da je to posebno vrijedno o čemu treba povesti i posebno računa. Stvoritelj nebesa i zemlje kaže Bismillahirrahmanirrahim wal fajr wal lajalin ašr wa wal tako mi zore i deset noći i parnih i neparnih Mufessiri kažu da se ova zakletva upravo odnosi na deset noći mjeseca Dhul-Hidžeta unutar kojih posebno se izdvaja Jaumu Arafe ili dan stajanja na refatu, to je deveti Hidže, a već desetog Zulhidžeta nastupa Eidul Adha, Kurban, Bajram, kada, evo, alhamdulillah, posljednjih godina oko tri ili preko tri milijuna muslimana se nalazi u e, najčasnijem, najsvetijem i najčišćem mjestu u Mekanskom haremu. Poslanik sallallahu alaihi wasallam izdvaja ove dane kao najdraže Allahu dane u toku godine jer mu je u njima dobro djelo najdraže. Mamin jamin. العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه يعني عشر ذي الحجة nema dana u kojima je dobro djelo Allahu draže od ovih dana to jest deset dana mjeseca Dhulhidžeta pa su ashabi ridvanullahi alejhim upitali qila walal džihadu fi sabilillahi ja rasulallah čak ni borba na Allahovom putu Allaho poslaniće qala walal džihadu fi sabilillah إلا رجلا خرج بنفسه وماله ولم يرجع čak ni džihad ni borba na Allahovom putu osim da čovjek ili da osoba izađe i ode u borbu na Allahovom putu i ponese sav svoj imetak koji ima i ne vrati se ni sa čim od toga. Dakle, i život svoj dan na Allahovom putu i imetak. To je jedino vrednije od dobrog dijela koje čovjek može učiniti u ovim danima. Priroda čovjeka je takva da voli relaksaciju. Kada nastupi prva noć Ramazana, muslimani na Dunjaluku, alhamdulillah, to je jedna pozitivna e, situacija, jeste da doživljavaju Ramazan na poseban način i odmah se u pozitivno mijenjaju od prve noći Ramazana pa do posljednje. Naše džamije su punije, naše porodice muslimanske žive jednim puno ljepšim tempom nego što je to život mimo Ramazana. Međutim, ovih devet ili deset dana mjeseca Zulhidžeta malo muslimana u svijetu posebno izdvaja sa ibadetom. A pogledajte kako su vrijedni. Znači nema dana u kojima je dobro djelo Allahu draže od ovih deset dana mjeseca Zulhidžeta. I zbog toga želimo da danas na način podsjećanja, jer je nama potrebno danas se stalno podsjeća koji su to trenuci, termini ili periodi u kojima naše dobro djelo ima višestruku vrijednost i kada je draže Allahu nego u nekim drugim danima ili na nekim drugim mjestima. Ovo je period, draga braćo, kada bismo trebali posebno sada intenzivirati se i e, nastojati da ojačamo ibadet, znači što više da učimo Kur'an, što više da od Allaha molimo oprost za naše grijehe i da mu se iskreno kajemo, da postimo po mogućnosti sve ove dane do Kurban Bajrama, s tim da posebna je napomena da se posti deveti Hidže, kada je upitan poslanik sallallahu alaihi ve sellem o vrijednosti posta toga dana, on je kazao yukefiru senete al madijete wal baqije, oprašta grijehe protekle godine i naredne. Ogromna je vrijednost za one koji nisu na hađu da provedu taj dan u postu i dovi jer se uzvišeni Allah ponosi mnoštvom brojem onih koji će stajati na refatu i moliti od Allaha oprost za grijehe svoje i naravno moliti Allaha za sav ummet i tada uzvišeni stvoritelj najviše oprašta i kazali smo kolika je to žalost za šeitana da zavodi čovjeka 50, 60 ili 40 ili 70 godina koliko ima hađije i hađihanuma kada odu na hađ i kada na arefatu dobiju od svoga stvoritelja hediju da im potpuno sve životne grijehe oprosti i da ih potpuno očisti. Subhanallah, koja je to žalost? Najžalosniji dan u godini za šeitana je deveti Zulhidže. Kada bježi i udaljava se jer kada ne može podnijeti tu ogromnu blagodat koju stvoritelj nebesa i zemlje spušta na zemlju i daje svojim iskrenim robovima koji su se sa halalim metkom, sa iskrenim nijetom uputili da obave petu islamsku dužnost i da zasluže nagradu da će im svi grijesi biti oprošteni kako kaže Resul sallallahu alaihi ve sellem men hađe felem jerfuth volem jefsuk rađa'a ke jeumin ummu ko obavi hadž pa se u periodu hađskih obreda ne sastaje sa svojom ženom i ne čini grijehe vraća se čist kao na dan kada ga je majka rodila a mi koji smo kod svojih kuća osjećamo dio tog ambijenta i atmosfere na način što se pripremamo da koljemo kurbane, što je sada taj ambijent kada mnogi kupuju i nastoje da izaberu lijep kurban bez mahana, da to kupe sa svojim halalim metkom i to će inša Allahu ta'ala za njih biti jedan dio pripreme i sudjelovanja u ibadetu sa e, eto milionima alhamdulillah hađija koji su ove godine na Mubarek mjestima. Zato poštovana braćo, vrlo je značajno da ukoliko znamo da ima neko posvađan, nastojati da ih izmirimo ovih dana prije Bajrama. Ako e, je neko prekinuo rodbinsku vezu, ovo je prilika da je obnovi, da telefonira, da traži halala, da se izmiri, jer sada je vrlo značajno i vrijedno da napravimo iskorak i da pobijedimo sebe i svoje strasti i svoje negativne osobine koje kod sebe imamo jer ako popravimo sebe u odnosu prema Allahu, u odnosu prema nama samima i prema drugim ljudima to će nam biti inša Allahu pozitivan iskorak i zato bi bilo dobro da iskoristimo ove dane da ako imamo u komšiluku nekoga siromašnog da ga podržimo i da mu e, učinimo hediju na način da želimo od Allaha nagradu zato da ove noći što više u dovi provedemo na noćnom namazu učeći Kur'an i da na taj način pojačamo svoj ibadet čineći Allahu draga i ugodna djela i to posebno eto u periodu kada su njemu dobra djela najdraža. I ovo stalno podlačimo da shvatimo i razumijemo i da bi sada trebali biti još skoncentrisaniji, iskreniji, ažurniji e, nego u drugim periodima i drugim danima našeg života jer kada prođe ovih devet dana i deset mjeseca Zulhidžeta ove godine oni se više nikada neće povratiti na Dunjaluk i ono što im sam propustio više ga neće moći nadomjestiti nikada i koliko je onih koji su bili prošle godine sa nama, a sada su Allah rahmetile, koliko je događaja koji nam upravo kao pouka služe da smo mi samo ljudi koji imamo ograničen vremenski period na Dunjaluku i onaj ko susretne svoga gospodara sa mnoštvom dobrih dijela da će biti izuzetno radostan zbog toga što je iskoristio svoj dunjalučki život za činjenje onoga što je dobro. Danas je, poštovana braćo, na području Bosne i Hercegovine i naše dijaspore upućena hutba sa osnovnim informacijama vezanim za zemljotres koji se desio u dijelu nama drage i bliske bratske Turske. E, razorni zemljotres u gradu Van i njegovoj okolini odnio je veliki broj ljudskih života i prouzročio ogromne materijalne gubitke. Ove potresne vijesti duboko nas žaloste, ali smo kao vjernici svjesni da raznovrsne teškoće, gubici i stradanja dolaze kao opomena i iskušenje ljudima. Svjesni smo također da nas teškoće, gubici i stradanja koja se dešavaju na bilo kojem dijelu zemlje, a posebno u dijelu gdje žive Muslimani obavezuju na solidarnost i pružanje pomoći onima koji su pogođeni. Mi Muslimani, Bošnjaci u domovini, dijaspori i ovim teškim trenucima za turski narod svjesni uloge i značaja bratske Turske i njenog naroda kako kroz cijelu povijest Islama na ovim prostorima, tako i uspostavljanju naše domovine nakon posljednje agresije, suosjećamo sa narodom Turske i dijelimo bol sa onima koji su izgubili svoje najmilije. Turski narod zavređuje našu neizmjernu ljubav i poštovanje, a kada biva pogođen bilo kakvim nepogodama, zavređuju našu, iako skromnu, svesrdnu, moralnu i materijalnu pomoć i podršku. Povijest ovih prostora zabilježila je da smo upravo zahvaljujući drevnim turskim entuzijazmom obasjani svjetlom islama, islamskom kulturom i civilizacijom. Velelepne potkupolne džamije, medrese, vakufi i brojni šeheri nikli su na ovim prostorima zaslugom nosilaca i prenosilaca svjetla islama upravo iz podneblja današnje Turske. Tragovi tih duhovnih i kulturno-civilizacijskih vrijednosti ne samo da su sačuvani, nego se zahvaljujući bratskoj brizi i pomoći turskog naroda i vlade i u ovom vremenu revitaliziraju, unapređuju i jačaju. Svjedoci smo da nas turski narod i njegova vlada nijednog trenutka ne zaboravljaju, ne ostavljaju i ne zapostavljaju. Brinu i pomažu da naša domovina i njeni narodi snažno zakorače u novo razdoblje, razdoblje mira, suživota, slobode i prosperiteta brinu se i zauzimaju za jedinstvo muslimanskog naroda u ovom regionu, ali i u cijelom svijetu. Oni su primjer čestitog, radinog i odgovornog naroda. Oni su ti koji uvijek, a posebno trenutku bola i patnje jedne cijele svoje regije, zavređuju našu nepodijeljenu bratsku podršku i pomoć u skladu sa riječima Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam Men kane fi hađeti ehihi kane Allahu fi hađetih ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ko se nađe u svog brata koji je u nekoj potrebi Allah će se naći pri njegovoj potrebi ko otkloni od muslimana kakvu muku i nedaću Allah će otkloniti jednu od muka sudnjeg dana kada će nam naravno biti i najpotrebnije zato je poziv da i mi u našoj domovini i u dijaspori pored dova da Allah olakša onima koji su evo već četiri noći vani pod otvorenim nebom, da im Allah olakša te gobe dunjalučke preživjelima, da se Allah smiluje onima koji su preselili, a ima ih veliki broj i ono što je radosna vijest jutros jeste da eto nakon četiri dana od zemljotresa E, spasilačke ekipe su izvukle živog 13-godišnjeg dječaka. Alhamdulillah. Da je uzvišeni Allah dao da e, nakon tog iskušenja e, svi oni koji srcem saosjećaju, znaju šta, šta znači imati pa nemati na Dunjaluku, koliko je to teško iskušenje, da se i mi danas, ako Bog da, i naredne džume. Dva termina su data, da se danas uključimo u skladu sa svojim mogućnostima i damo svoju i materijalnu podršku e, našoj braći u Turskoj i ovog i narednog petka moleći Allah uzvišnog da e, im olakša situaciju u kojoj se nalaze i da promijeni njihovo stanje na bolje i stanje muslimana u cijelom svijetu na bolje. I za kraj današnje hutbe, poštovana braćo, želim samo da kratko skrenem pažnju da je ovaj period koji mi svjedočimo period velikih globalnih promjena. Muslimani preživljavaju vrlo teške trenutke u kojima se malo ko snalazi da zna jasan pravac ili put kuda treba se kretati. Zulum koji ehlu šam stanovnici Sirije podnose godinama i vanredno stanje koje vlada još od 60 i neke godine kulminira u ovom posljednjem periodu tako da je od sredine marta pa do danas skoro 4000 šehida u, Siriji zabilježeni. Od toga je 249 djece, a 177 žena. Ranjenih ima preko 20.000 i što je najgore kod njih jeste da ima oko 2.500, 2.356 nestalih. Jednostavno ih uhapse i broji se kao nestali i za njih se vrlo malo zna. Ima preko 800 vojnika i policajaca koji su ubijeni kada su odbili da pucaju na svoj narod izbjeglica u Turskoj, Libanu, Jordanu ima oko 12.000 s tim da je broj izbjeglica unutar Sirije koji su iz jednog dijela u drugi prešli e, izuzetno veliki, e, računa se da ih ima preko 130.000. Ima vrlo potresnih slika i oni koji posjećuju internet imaju mogućnost da vide tijela vraćene, vraćena od njihovih snaga sigurnosti izmasakrirana. Bez neuzubila vrate tijelo bez bubrega, bez e, srca ili e, vrlo potresne i ružne slike koje pogotovo ukazuju na mučenja kojima su izloženi muslimani, muslimani Sirije. Ovo je doista E, teško i gledati i slušati i svjedočiti, ali ono što mi na ovim prostorima znamo koliko dušmanin nosi u svojim prsima mržnje prema iskrenim vjernicima i koliko su spremni čak prema muslimanima koji nisu ni bili toliko privrženi svojoj vjeri da iskale svoju mržnju i bijes i evo vidite sada se to dešava i na e, dijelovima kugle zemaljske gdje su živjeli velikani poput Salahudina, Ejubije, gdje se nalazi kabur Bilala, Habešije, gdje se nalaze mnogi ashabi koji su, jer je Damask ili Dimišk bio glavni grad e, e, islamskog islamske države, hilafeta, godinama bilježio tako divne trenutke i ono što će se i desiti pred sudnji dan da će se Isa alaihi selam tu spustiti, da će stanovnici Šama, stanovnici Sirije, područje ne samo Sirije nego i Palestine i Jordana, to područje inša Allahu ta'ala e, svjedoči o vrlo iskrenim, dobrim i finim vjernicima, ali koji su sada izloženi velikim mučenjima, torturama svih generacija, dakle od djece, do mladića i starijih i odraslih muškaraca i žena. Molimo Allaha da im eh, olakša situaciju u kojoj se nalaze, da se to što eh, stanje što prije završi i da i mi u svojim dovama budemo u ovim izuzetno vrijednim danima eh, što aktivniji jer draga braćo i zemljotres i poplave i mnoge druge nedaće koje zadešavaju kuglu zemaljsku kao predznaci sudnjeg dana velika su nam opomena. Mnogi su tako nemarni i misle kao da će trajno ostati na Dunjaluku i čine grijehe prema onome koji ih je stvorio, obskrbio i sve što imaju im podario. Zato je bitno da sami sa sobom svedemo račun da se iskreno Allahu povratimo, da uputu za sebe i svoju porodicu i djecu i potomke molimo. I ja molim Allaha dragog da pomogne i našu braću u Turskoj koji su izloženi o ovim velikim iskušenjima u ovim hladnim danima i noćima, da im Allah olakša situaciju, a da se i mi uključimo koliko možemo i da Allah pomogne našoj braći u Siriji i u cijelom e, svijetu, da nam popravi stanje na bolje i da nam se smiluje i na ovom i na budućem svijetu, da nas u džennetu sve sastavi kao što nas je sastavio i na Dunjaluku. Amin. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه